Արցախն անցնում է Պարենի կտրոնային համակարգին։ Այս մասին այսօր հրավիրված օպերատիվ շտաբի նիստում հայտարարել եւ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, խոսելով այդ մեխանիզմը ներդնելու անհրաժեշտության մասին։ Կտրոնային համակարգի ներդրման մեխանիզմներին ու կարգին այսօր լրագրողներին ծանոթացրել է Արցախի հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանը։ Նպատակը ունեցած սննդամթերքի պաշարը համաչափ հավասարաչափ աշխելն է, քանի որ արդեն շուկայում նկատվում է թերթերը, մարդիկ իրենց համար նախատեսված պաշարից ավելի շատ են ձեռք բերում։ Այդ իսկ պատճառով այդ կարգը մշակվում է եւ ամսի 20-ից արդեն քաղաքացիները կարող են խանութների ձեր բերել ապրանքատեսականին, հինգ ապրանքատեսականի է լինելու, կարող են ձեր բերել մշակված հատուկ արդեն այդ կտրոնների միջոցով բացառապես։ Կտրոնային համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը նաև հանրային պահանջ էր, քանի որ Պարենի սղության պատճառով բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ են ի հայտ գալիս, այդ թվում եւ սոցիալական անարդարություն, ինչը աճող դժգոհությունների տեղիք է տալիս։ Արմեն Մանգասարյանն ասում է, որ ներկայումս իրականացվում են տեխնիկական եւ կազմակերպչական աշխատանքներ առաջիկա օրերի ընթացքում կտրոնային համակարգին անցնելու համար։ Կտրոնները թղթից է լամինացված երկու տեսակի են լինելու։ Ձեթը 1 լիտրանոց 1 կտրոնը լինելու 1 շնչի համար անկախ տարիքից 1 ամսվա համար 1 լիտր, մնացած 4 ապրանքատեսականին շնչի համար էլի նախատեսված է 1 կիլոգրամ, բայց տրամադրվելու է քաղաքացիներին կես կիլոգրամներով, այսինքն 1 անգամ քաղաքացի մոտիկանալու է կտրոնը ստանա 2 կտրոն ու կտրոնի վրա հստակ ամսաթիվ է լինելու նշած, ասենք առաջի կես կիլոն կարող է օգտագործել ամսի 20-ից, նոյարի 20-ից մինչև փետրվարի 5-ը, երկրորդ կտրոն կտրոնով արդեն փետրվարի 6-ից մինչև փետրվարի 20-ը, որ เป զի պաշարը միանգամից քաղաքացիները խանութների ձեռք չբերեն։ Բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահի խոսքով հենց այսօրվանից սկսել են համայնքների փաստացի բնակիչների ցուցակագրումը։ Այդ ցանկը էլեկտրոնային տարբերակով տրամադրվելու է բնակարանային կոմիտեին։ Ստեփանակերտում եւ շրջկենտրոններում կբացվեն հատուկ կետեր։ Ստեփանակերտում կգրնի շուրջ 20 կետ, հստակ թիվը կհայտարենք շրջենտրոններում երկուական քաղաքացիները իրենց անznագրերով ընտանիքի մեկ անդամը կարող է ընտանիքի մյուս անդամների անznագրերով բայց ոչ պատճեններով դրանով կփաստենք որ քաղաքացին այստեղ է անznագրերով կմոտիկանա սպասարկման կետեր կտրամադրի օպերատորին անznագրերը օպերատորը մուտք կգործի ծրագիր եթե այդ անձը արդեն շրջաններում մուտք գործած լինի ծրագիրը չի թողի կրկնակի օգտվել եթե անձի անունը չլինի ծրագրում օպերատորը կմուտքագրի Քաղաքացիները կտրոններով բարեն կարող են ստանալ ցանկացած խանութից, բայց այն մի քանի անգամ օգտագործել չի ստացվի։ Ծրագիրը նշված ժամկետի համար արդեն մուտքագրված տվյալների վրա սահմանափակում կդնի։ Ինչպես պիտի կարգավորվեն Արցախում գտնվող կամ փաստացի բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների կամ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների հարցերը, Արմեն Մանգասարյանը պարզաբանում է։ Այդ 19-20 սպասարկման կետերից մեկը ամենայն հավանականությամբ հենց բնակարանային կոմիտեում կսպասարկվեն այն քաղաքացիները, որոնք ունեն տարերկրյա քաղաքացիություն, ազնագրեր, եթե իրենց ազնագրերի հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա։ Անկախ նրանից, թե քաղաքացին հաշվառված է, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունում թե Արցախում, եթե փաստացի ֆիզիկապես գտնվում է Արցախի Հանրապետություն, նա իհարկե կստանա այդ կտրոնը, որովհետև այդտեղ հիմքում ոչ թե հաշվառումն է, այլ քաղաքացու փաստացի բնակությունը։ Այսինքն կտրոնային համակարգի իմաստը զուտ համաչափ հավասար բաշխումն է, որ เป զի ցանոթ բարեկամ չկարողանա խանութից օգտվել, կտրոնների տրամադրումը եւս արդարության սկզբունքով կիրականացվի, քանի որ այդ ամենը ծրագրային է արվում, կն օրվա վերջ յուրաքանչյուր այդ սպասարկման կետի աշխատող հաշվետվությունը ներկայացնելու թե քանի ստացական է ինքը տպել, ստացականի թիվը պետք է համապատասխանի մուտքագրած ծրագրի անձանց թվին, որովհետեւ հենց ծրագրից է արտահան իրականում չի կարող շեղում լինել եւ արդեն տրամադրված կտրոնների ու ստացականների թիվը եւս կհամեմատվի ամեն օրվա վերջ։ Կտրոնային համակարգ կտարածվի առայժմ 5 բարենային ապրանքատեսակի վրա՝ մակարոնեղեն, հնդկաձավար, շաքարավազ, բրինձ եւ ձեթ։ Այս ցանկն ընտրվել է պահանջարկից եւ ունեցած pašարների քանակից ելնելով, թե ինչու, ասենք, պահանջարկ ունեցող այլ ապրանքատեսակների, օրինակ, ձվի վրա դրանք չեն տարածվում, մեր զրուցակիցը ասում է. Քանի որ պահուստային ֆոնդում այդ ձու չկա, պահպանաժամկետի հետ կապված ձուն պետք է տեղի արտադրողները այնքանակ ապահովեն, ինչքան մեզ կարիք ունենք։ Այդ քանակն էլ այս պահին դեռ չեն կարող ապահովել։ Մենք երկարաժամկետ ծրագիր ենք իրականացնում, ասում է նա, եւ սա կապ չունի ճանապարհը բացել չբացելու հետ։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ այն կարող է երկարաժամկետ փակ լինել։ Դա անհայտ է, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի այն գործարկելուն, եթե դրա անհրաժեշտությունը զգացվի։ Լրագրողների հետ հանդիպումից հետո բնակկոմիտեի ղեկավարը on-line խորհրդակցություն հրավիրեց պատկան մարմինների, այդ թվում եւ շրջվարչակազմերի ղեկավարների հետ կտրոնային համակարգի ներդրման մանրամասները քննարկելու համար։ Սրփուհիվանյան Արցախ լրատվական